Уште на самиот почеток, читаме во Библијата, во третата глава, во прва книга Битие, а, мислам, во Битие, во првата а, книга од Библијата, сакам да кажем, во третата глава, во 15-тиот стих, Господ веле, откако ќе го изрече она проклество на змијата, вели јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, и вели на змијата помеѓу твоето семе и незиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, се интересно е тој, семето, се мисли на Христа, ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Значи едно а, едно резиме, да кажеме, на големата борба и кажува на змијата. Му се обрека на гјаволот и му вели, и ти на крајот ќе видиш поразен исходот е познат. Но ќе постои непријателство. То тоа непријателство го прави токму Духот Свети. Затоа што, знаете, после падот во греф, човекот станал пријател на сатаната. И неприродно е да, да, да, да, да му се противи на јаволот. Така да морало да има една интервенција, надприродна Божја интервенција, за да, како што вели во стикот, ќе поставам. Значи, Господ става во срцата на оние кои што го прифаќаат Господа и се на негова страна непријателство кон змијата и кон целото неизино семе. И тоа веднаш го гледаме уште во четвртата глава. Значи, наистина, колку тоа скоро а, гревот зазел замав, значи во четвртата глава, кај што значи, го гледаме регањето најнапред на Каин, а потоа и Авел. И што се случило меѓу нив двајцата, знаеме од Каин земјоделец, а Авел сточер и требало да принесат жртви. Авел постапил онака како што Господ барал. Принел крвна жртва, со тоа покажувајќи вера во Спасителот што ќе дојде и во веќе воспоставениот, нели, жртвен систем кој што го воспоставил уште самиот Исус, значи самиот Господ, кој ги облекол Адам и Ева на почетокот во кожа, а Каин принел од своите плодови. Јас една зборував на оваа тема за Каиновиот знак, како се сеќават, и тоа спомнав и кој знае какви се тоа плодови биле. Значи, И тогаш реков и сега пак ќе кажам, че немало некоја пониска категорија од прва категорија <laughs> на плодови кои што ги принял, веројатно во наши македонски термини, кој знае какви крставици, какви патлиџани, значи, а прва класа, значи, се. А, занесувајки се, мислејки дека на тој начин ќе му удоволи на Господ. Меѓутоа, ме ја послушал изречитата заповед. Авел реагирал, сакал да му укаже, му укажувал на тоа што направил Господ уште на почетокот, како ги поштедил животите на Адам и Ева, укажувајќи му на Спасителот што ќе дојде. И затоа треба да принесе крвна жртва. Меѓутоа Каин размислувал поинако. Вели се стрелен Вајт, негово чувство на бунт. Значи, за разлика од Авел, кој што а, ја прифатил, го прифатил целиот тој жртвен систем, го прифатил планот на спасението и гледал со љубов кон сето она што Господ го направил, Каин чувствувал, имал негово чувство на бунт, вели и мрморел против Бога, поради проклетството изречено над земјата и над човечкиот род по Адамовиот греф. Знаете, нели, тој бил земјоделец и сега не биле тие услови, како порано во Едемската грања, сега имало коров, сега имало трнге, сето тоа што подсетувало на гревот, на падот. И сето тоа, поради сето тоа, чувствувал бунт. Се бунтувал, мрморал од незадоволство кон Бога. На своите мисли им дозволил да се занимаваат со истото оно што и сатаната го довело до пад. И попуштал на желбата на самоизвишување и ја доведоло во прашање божествената правда и неговиот авторитет. гледаме овде бунт, уште на самиот почет, незадоволство кон Бога, самоизвишување, желба за самоизвишување кај Каин. Значи, го гледаме тоа непријателство веднаш меѓу семето на жената и семето на змијата. Веднаш. Меѓу првите двајца брака, за жал. И знаеме дека сето тоа ќе заврши со убиство двајца браќа, на самиот почеток, после падот во Едни Едниот скока на другиот, од незадоволство, затоа што неговата жртва не била прифатена од Господ. Авел го молел брата си <clears throat> да пристапи кон Господа онака како што пропишал тој. Во неговите молби Каина го сториле уште поупорен во неговите намери. Како постар, ова е исто интересно, значи ги гледаме карактеристиките на Каин, кои што подоцна се привлекуваат на целата историја на она семе на змијата, односно на оние кои што се бунтовници и непријатели господови. Како постар, нели, Каин бил прво дете, постар Авел, се чувствувал премногу горд за да дозволи помалиот брат да го опоменува и ги презрал неговите совети. Што гледаме? Гордост кај Каина. не сакал да прима совети од него. Презри покажал кон она што Авел му го зборувал, а Авел, <clears throat> така да кажам, му го проповедал Евангелието. Иако тие имале прилика од прва рака да го слушаат од својот татко и својата мајка, од Адам и Ева. Замисли си кое е предимство. Адам и Ева да ви проповедаат за планот на спасението сведоци на тоа како им бил сочуван животот, иако скинале од забранетиот плод, и како им било наговестено Евангелието, како им било наговестено доаѓањето на семето, на Спасителот, и како им било наговестени исходот на целата таа голема борба. Знаеле, го знаеле однапред исходот и знаеле која страна да ја заземат. Значи, како што спомна, Павел му укажал на својот брат на жртвата, го подсетил како тоа Господ ги сочувал животите на неговите родители, на нивните родители. Но сето тоа уште повеќе го разгневило Каин. Што е бунт. Разумот и совеста му зборувале дека Авел е во право, но се лутел што оној кој обично му се покорувал, се осмелил да му се протистави. Интересно, уште една карактеристика овде што гледаме кај? како пострах, па не знам што, а, значи се ценел, се возвишувал, како што спомнахме. не можел да дозволи а, да помалиот негов брат му се спротиставува. Он, оној кој што вообичајано му се покорувал. Значи, што сакал Каин? Сакал да доминира, сакал да има контрола, сакал да управува. и скокна и го уби, и покри сето тоа. Покри сите тие заложби. Знаеме дека и Господ тука се вклучил, самиот Бог. Кога му вели да размисли, гревот лежи, вели пред вратата на портата, вика, на прагот, но можеш да му се спротистоиш. Размисли. Но Каин и покри тоа скокнал и губил својот брат и како што читаме во 1 Јованово 3.12, 1 Јованово 3.12, Вели, некако што Каин беше од лукавиот и губи брата си. И зошто губи? Прашањето е. Зошто неговите дела беа зли, а на брата му праведни. Каин губи својот брат затоа што делата на Авел беа праведни. Која е причината зашто губил? И еве сега да ги сумираме тие карактеристики што ги гледаме уште на почетокот. Желба за самоизвишување. Ќе го гледаме, ги гледаме карактеристиките на оние луѓе кои што од стартот, што од крајно, што од првото дете на Адам и Ева, а, ги негуваат, ги негувале и станале бунтовници и непријатели Божи. Желба за самоизвишување, гордост, презирање на совети, отфрлање на совети, не трпи против, протиставување, сака да му се покоруваат, да царува, да има контрола. И сето тоа резултира на крајот и кулминира со убиство, со елиминација на оној другиот кој што сакал да добри намери да го получи. Значи, кој што го сакал, неговото добро. И интересно е, значи не, не сакам да ги читам стиховите, не се задржувам многу во четвртата глава, нели знаеме дека Господ му го сочувал животот на Каин и дури ставил знак да не го дираат другите, зато што му се е, готвела крвна одмаза, да кажам така, на Каина. И ставил знак, зошто Господ го сочува Каина? Знаеме дека на крајот, тоа што зборувавме за Каиновиот знак, има многу слични карактеристики и сличности со овој знак и знакот, односно жигот, што на крајот исто ќе го добијат бунтовниците Божии. Но тие што ќе го добијат жигот на зверот на крајот, нема да бидат сочувани, туку ќе бидат уништени. Ќе бидат сочувани, оние кои што ќе го добијат Божиот печат. Но еве зошто? Поштедувајќи му го животот на Каина, Бог на целата вселена и покажал што би било ако гревот би останал неказнет. Еве, погледнете ги последиците. И што се случува? од Каин и од неговото семе понатаму. Толку се израсипал целиот човечки род, што за кратко време, добро, може и не е кратко, ќе кажеме 15 века, дошло потопот. Значи, човештвото дошло во ситуација да секоја мисла на човекот му биде а, зла. И дошло потопот. Влијанието на неговиот живот и на неговото учење врз неговото потомство, човечкиот род го одвело во толку голема изопаченост, што светот морал да биде уништен со пот. Господ затоа го сочувал, за да, видел, за да видат луѓето уште тогаш, еве кои се последиците, кој е резултатот на греот. Кој е резултатот ако земеме, <clears throat> ако земаме и ги сочувам овие бунтовници, овие зли луѓе? Замисли си да живеел, еве да не знам, да, да, да, да било возможено на луѓето, на, на такви зли луѓе, еве не може да не ти дојде во памет Хитлер, да живеел стотици и стотици години со тие негови идеи. Иеко нели бил спречен во неговите намери, мислам, знаеме како и се. Меѓутоа, толку убиства, толку крвопролевање. верувам. Затоа Господ морал да интервенира со потоп. Да го уништи тоа бунтовничко семе. Ели, во проповедник 8.11 имаме еден стих, можеме да поедеме таму, проповедник 8.11 проповедник 8.11, кога нема брза пресуда за зло дело, човечкото срце е наклонето да прави зло. Джабе што ќе го оставиш, тој понатаму продолжува уште повеќе запаѓе во зло. И секоја сме кај Каин и кај Каиновиот знак. Елен Вајт ќе каже во библијскиот коментар, човекот кој што наведува друг на греф, делото на такви човек вели представува проклество. Тоа го правил Каин, значи. целата таа низа на луѓе, неговото семе, понатаму неговото потомство, едноставно западнали во идолпоклонство и станале вистински противници на Бога и на Божито дело. Човек кој што потикнува и наведува друг на греф, представува вистинско проклество и врз него е ставен кајновиот знак. И не само на таквиот, туку оној за препастувачки цитат за мене беше тогаш кога ја спремав таа тема, ова е само како вовет за да па, морам да го спомнам и ова. Вели секој човек, било да е проповедник или обичен член на црквата, кој се обидува да врши присила или да владее со разумот на другите, значи Овде Елен Вајд се насочува на, <laughs> спомнува црковни термини, проповедник или обичен член на црква, меѓутоа тоа се однесува и во секаков аспект. Меѓутоа, конкретно, секој човек, било да е проповедник или обичен член на црквата, кој се обидува да врши присила или да владее со разумот на другите, станува сатанска алатка, врши негово дело, сатанско дело, и во очите на небесниот универзум го носи кајновиот знак или жип. Господ не познава за присила. Ако Господ е љубов, тоа што ова е сосема нешто спротивно, непознато за Господ. Не можете вие и не смеете да владеете со разумот на другите. Секој има слободна волја. Господ му дал слободна волја. <clears throat> Ако сме веќе кај проповедник или кај еве водач на црква, тогаш тој таквиот а, се замислува дека е цар, посакува царска власт, за која што често пати Елен Вајд спомнува тамо во своите списи. Како што нали сакал Каин, да доминира, да има контрола, да управува. И Елен Вајд уште истакнува, вели, и Каин јавил се представници на две групи или на две определби, на луѓе кои што ќе постојат во светот до крајот на времето. Немате трета група. Едните кои што се на Божја страна, другите противници, бунтовници ги видовме карактеристиките на таквите. И згора на тоа, и заборавивме да го спомнеме и оној дел, едните се подпираат на Спасителот и знаат дека спасот им е само во Спасителот, а другите се подпираат на самите себе, на своите заслуги, на своите дела. Тоа го гледаме нели, во пренесувањето на жртвите кака и ни јавил. Е сега после потопот. Што се случило после потопот? Еве, Господ бил принуден да го очисти тоа семе, но после потопот. Од наследниците на Хам, знаеме, нели, од целото население подосно потекнува од тројцата синови на, на Ное, што единствено, нели, како семејство, Ноевото семејство биле спасени, се појавува повторно отпад. И знаеме, сте читали таму во патриарси и пророци, живееле на повисоките места, по високите предели, по планините. Мегутоа, како почнале да се намножуваат и почнал еден дел на бунтовници и неверници, кои што веќе почнале да го отфрлаат Господа, да им пречи да бидат во средина со останатите, кои што нели го почитувале Господа. Им боделе очи. Тоа ќе го видиме, нели, подосна и тоа и на крајот на времето се случува и секоја се случувало низ историјата. И се одвоиле, се симнале во Сенарската долина, крај Еуфрат, и тука решиле плодна почва, нели, да ја населат и да изградат кула. Со која цел ја граделе кулата? Вели, овие градители на Вавилон решиле својата заедница да ја сторат единствена и да основаат монархија која подосно ќе ја покори сета земја значи да управуваат, да контролираат, да владеат, да се величаат, гордоста, тука исто присутна Така нивниот град би станал престолнина на едно сеопшто светско царство. Овие работни се познати, се подсетуваме на некој начин, меѓутоа ете, Духот Свети ме водеше во тој правец и не може поинако му се предадов да ме води. <laughs> Така нивниот град би станал престолнила на едно сеопшто светско царство и со својата слава и убавина би го привлекува вниманието и, ги, и би предизвикува восхит кај целиот свет и би представувала гордост за своите славни градители. Величествената кула која би допирала до небото замислено е да остане како споменик на мудроста и мокта на незините градители и нивната слава вечно да ја пренесува од поколение до поколение. Гордост, величање, подигање над Господа, владење, контрола, па и самиот Нимрод, нели, кој што бил еден од градителите. Знаете што значи во преод Нимрод? Бунт. Бунт, тоа значи, името му значи бунт. Тоа се оние кои што се бунтуваат против Господа, кои што се воздигаат над Господа, кои што сакаат да пригребат колко што можат повеќе. И видите како се пресликува тоа време со ова денешно. Знаеме, ние, дека денеска имаме друг Вавилон спомнат во откровението кој што има истите цели. Една светска влада, едно светско родување, власт. Со насилство, тиранија, како што тоа го гледаме, нели, и какаин. Не трпи исто, э, луѓе кои што поинакво размислуваат од него. И целиот потфат нели, на таа Вавилонска кула бил осмислен значи, да се издигнат над Господа. Нели, течителе тамо во Патриарси проци, толку му е запишено дури меѓу другото да било што е можно повисока кулата за да во случај ако Господ пак пушти потоп па да си се спасиме. Самите да си се спасиме. Па да, да ги достигнеме облаците, па да видиме од кај паѓеше тоа, таа водата, да видиме, да проучиме, да, да спречиме ако Замислете, колку човекот знае да биде беден. И Господ трпеше што трпеше, и сами сами од Вавилон од тогаш се до крајот е символ за бунт и пркос против Бога. Трпеше Господ, меѓутоа, знаеме, ги, ги измеша јазиците, ја сруши, ја уништи кулата и ја расија по земјата, како што му беше и планот. И вели споменикот на нивната гордост, таа вавилонска куна, кула, стана спомник на нивната лудост. Како и на Охудоносор подосна, нели? Царот на Вавилон, повторно, истите карактеристики, гордост, сака да владее. И тој градел Вавилонска кула на некој начин. Е, кога сме кај него, Како му го протолкувал сонот Данијел? Златна глава. Па, понатаму, нели, сите оние четири метали. И, ама на Охудоносор, не, целиот кип ќе го направиме златен, зашто? Затоа што тој сака да владе вечно. Гордост, само величење. Власт, контрола. Прекосење против Бога Господ му ја објавил целата историја до крајот, а он сака да ја смени историјата. <laughs> Знаете, денеска, е, па баш имаме, нели, ние, да не спомнам може да некои актуелни случувања кај нас, па, знаете, бугарите ќе ви кажат вака е историјата, овие други од друга страна, па вака е историјата, секој си ја крои како што сак. Па Господ ја искроил уште на почеток, односно уште во времето на Данијел, му ја објавил на Данијел, како сето тоа ќе оди и како ќе заврши. Ако читаме во Данијел, еве сега кога сме кај тоа, во втора глава, од 42 до 44, времето кое што ние живееме, да се подсетиме. Е, кога ова би го знаеле повеќето од луѓето. Данијел 2, 42 до 44. Затоа, јас велам, сите оние случувања што се случува, може да ги протолкува на, на, на точен начин, односто како, како што треба, само оној кој што чита и добро проучува Библија и верува на пророштата, му верува на Господа. Никако поинак. Стапалата што ги виде, Че, значи, ние сме таму, ние живееме во времето на стапалата, нели? Ги нема сите оние четири царства, завршија, ние сме долу во стапалата. А тоа е последната фаза пред да се одвали каменот, нели, мислам дека прошлата полка, кога беше тоа, скоро го проучувавме. Стопалата што ги виде деломно глина, деломно железо се поделеното царство. Ке имаат нешто од цврстината на железото, според што си видел железо измешано со глина. Значи, прстите на стопалата, деломно железо, а деломно глина, царството ќе биде деломно цврсто, а деломно кревко. Какво е тоа царство? Нестабилно а што си видел железо измешано со глина, тие ќе се мешаат со човечко семе, но нема да се држат заедно. Тоа така пишено, така ќе биде, не може понекога да биде. Европска унија, нов светски поредок, никогаш нема да се држат заедно. Нема, постојано ќе има натегање, ќе постојано, и тоа го гледаме, мислам, ако пратиме добро како што ни железото не може да се измеша со глина, че значи не може да се држат заедно. Во времето на овие цареви, небесниот Бог ќе подигне царство кое никогаш нема да пропадне и не ќе помине врз никој друг народ. Тоа ќе ги развие и ќе ги уништи сите оние царства и самото ќе стои довека. Тоа е крајот. Тоа е историјата која што е запишал Бог. И денеска сака да ја кројат, да ја прекројуваат, меѓутоа нема да можат да успеат затоа што бунтот против Бога еден ден конечно ќе биде завршен. Господ ќе го угаси, ќе го уништи. И сега ние живееме во времето на таа неовавилонска империја или новиот светски поредок. Кога сите сили, буквално сите сили се обединуваат против Бога, во бунт против Бога, тоа се карактеристиките, ги читавме. Гордост, самовеличање, контрола на другиот, управување на другиот, непримење на совети. Господ не постои воопшто, в Господ. Ние сме богови, така велат. И многу наскоро, кога Знаете, ова е са, јас знаете како го гледам сето тоа што се случува во светот. Еве да не велам во Македонија, само во светски рамки. Значи, тоа е само предслика затоа што сега се на удар некои се уште кои што ете на некој начин држат некој морал, не знам што, не се истомисленици со оваа новата империја која што се создава, па ги кршат нив, ама на крајот ќе остане само Божиот народ и само Божиот народ ќе биде на удар. Само оние кои што цврсто се држат до Бога, само тие ќе останат. спротиставени на, на целиот свет, така речи. И знаеме дека ќе се измеша тука и религија и се ќе биде донесен и закон, и законски ќе бидат гонети и апсени оние кои што ја проповедаат вистината. И се на Божја страна на мала група, ќе светлат и ќе, го одразуваат Божиот карактер. И не е чудно да бидат убивани, како што на старт Каин го уби својот брат Авел, не е воопшто чудно. за историјата, за цело време, сетите се на средниот век, што било во средниот век. Тој мрачен век, таа мрачна ера. Послушайте и овие цитати сега. Во колку светлината со која верните Божи слуги го одразуваат неговиот карактер свети посилно, се појасно се гледаат гревовите на грешниците и се порешителни се нивните напори да ги уништат оние што го нарушуваат нивниот мир. Оние кои што ќе останат на Божја страна, оние кои што и денеска барем на некој начин држат до некој морал и до некои вредности, им бодат очи на овие други, на бунтовниците. Им бодат очи, им сметаат, им го нарушуваат мирот. И не е ни чудно што ќе посакаат да ги елиминираат. Каин гонет од лошиот дух, кога видел дека не може да господари на Давела. кога таа неовавилонска империја ќе види дека не може да господари со една таму мала група, а ќе сака да покори се, нормално, се да има по своја контрола, што ќе прави? Значи, како што Каин, кога видел дека не може да господари на Авела, толку многу се разсрдил, се разгневил на него, што му го одзел животот. Така ќе биде на крајот. Повторно може да се сетиме на Саул и на Давид, баш Јани од неодамна еве сеќавате на онаа проповед, кога нели Саул го гаѓал со копјето кој едноставно не бирал начин и сакал да го елиминира, да го тргне, затоа што му болел очи. Овој веќе го изгубил царството, му било кажано. И сега нов цар да дојде, како бе нема шанси. Јас останувам. Повторно гордост. Любомората се секако тука вклучено. И секаде да кај што ќе се најдат такви кои ја бранат правдата на Божиот закон, ќе се покажат ќе се покаже против нив истиот ваков дух, Каиновиот дух. Оние кои што ќе го носат Каиновиот знак на себе. Ќе удрат против верните Божи чеда. И еве да читаме во Откровение 18 глава, која сме кај денешниот Вавилон, Исходот е многу одавна познат. Сите оние кои што ја градат таа империја, бунтовничка, кои што се издигаат над Бога, еве како ќе завршат. Значи, знаеме во Откровение 18 глава ни е повторно повторена и проширена онаа втора ангелска вест, која што гласи излезете од неа, падна, падна Вавилон, излезете од неа, народе мој, од Вавилон од лажната религија, од лажниот систем. Од први стих, Откровение 18 глава. Потоа видов друг ангел како слегува од небото, кој имаше голема власт, и земјата се осветли од неговата слава. И извика со силен глас, значи тоа е таа втора ангелска вест, велејки, падна, падна големиот Вавилон, и стана демонско живеалиште и за солниште на сите нечисти духови и за солниште на сите нечисти и гадни птици. Што е ова? Секавате ли, од неодамна што збрувавме? Гордоста, само возвишувањето, на што отвара пат? Отвара пат на демоните, отвара пат на нечистите духови. Еве го Вавилон, кој што се гордее, кој што се велича, тоа е неговиот дух. Уште од Каин, Нимрод, Новоходоносор, тоа го гледаме низ целата историја. Стана демонско живеалиште за сонеште на сите нечисти духови, за сонеште на сите нечисти гадни птици. Зашто сите народи пие од виното на незиното распалено блудство, и земните цареви блудствуваа со неа, и земните трговци се збогатија од незината претерана раскош. Раскош, богатство, величање, гордост, се е тука вклопено. Трговци имаме, цареви. 17 глава читаме дека тоа е всушност црква, отпаднатата црква. Мајката блудница со своите керки Чи значи, се е тука, религија, политика, економија, се. Гледаме на секое поле. Се пуштаат тие пипци, значи, на таа неовавилонска империја. И чув друг глас од небото да вели, излезете од неја нареде мој, за да не бидете соучесници во низините греови и да не ги примите низините зла. Зашто низините греови стигнаат до небото. И Бог си спомна за низините неправди. И да, ќе кажам на крајот, во заклучокот, ние не можеме да спречиме да не внесат во Европска Унија. Тоа секако ќе биде. Вака, така, онака, со име, без име, не знам што, не е битно тоа. <laughs> Но повикот до Божиот народ, Господ има народ свој на секаде, се уште, е, излезете од неа. Мислам, вие со место на живење можете да бидете. Ние сме дел од Европа, нели? Ние живееме на европско тло. И мислам <laughs> како да кажам, кога велам неовавилонска империја, тоа го зафаќа целиот свет, тоа е нов светски поред, не е само Европа. Европа, Европа е само едно парче од тој целиот план. Но треба да излеземе од неа, што значи тоа? Не географски, не, нема кај да одиме, ние сме на тој свет. Дали имаме гордост во нашите срца? Дали се само извишуваме? Дали сакаме да контролираме некој друг, како што читавме и за Каин? Насилно, кој го носи Каиновиот знак? Оној кој што насилно сака да контролира, да владее со разумот на другиот. Дали имаме ние такви карактеристики? Дали носиме такви карактеристики во себе? Тоа треба да го тргнеме со Божја помош. Тоа значи излегување. Нормално за многу други, кои што се по други деноминации, каде што се налева тоа вино вавилонско, како што гледаме на, на големо веќе се налеви во адвентичка црква, на ваков или онаков начин, треба да излезат од таму. Треба да прифатат чистата вистина, треба да застанат на Божја страна, да се тргнат од групата на бунтовниците, оние кои што се бунтуваат на се што е морално, се што е Божо, се што е добро. Затоа што Само на тој начин нема да го почувствуваат Божиот гнев кој што се ќе се истори над Вавилон, затоа што таму ќе има само лелекање, ако читаме во 18 глава, откровение подолу. Леле, леле, леле, леле, викаат царевите, леле, леле, леле, леле, падна големиот град, викаат а, трговците, леле, леле, леле, викаат таму морнарите или како беше. Три пати леле, леле, леле, леле. Што стана од големиот град? ќе падне, како што велиме, нели, оној што многу високо лета и ниско ќе падне. Значи, тоа е на величењето. Сети се на Охудоносор, како тој завршил? Фала му на Бога, завршил добро, затоа што конечно го признал Божито име и го величал на крајот. тоа како, низ каква етапа требало да помени од својот живот? Значи, Ние може би ја имаме вистината, но треба да дозволиме таа да не има нас, да дозволиме да бидеме покорни, понизни, како што се спомнуваше и во време на пуката, за да го приме Духот Свети, за да бидеме наистина Божи чеда, да го прифатиме, да го приме Христа, како што минатата савот избудувавме. Тоа е начинот. Со гордење, самовеличање. Сетете се, тоа се карактеристиките на Лаудикејецот. Че да не одиме подалеко, еве сега сме во нашиот дом. Лаудикејецот, последната црква, Лаодикејска црква. Има слични карактеристики. Не го пушта Христа, Христос чука милостиво на вратата. Јас имам начин самиот да се спасам, како Каин. Значи, со крставици и потлижани, мислам, жртвувајќи крставици и потлижани. Нема друг начин, освен преку крстот Голготски, преку пролејаната Христова крв. Нема друг начин. уште откровение 17 глава 12 до 14, овие ми се многу милени стихови, <laughs> да кажам право. <clears throat> Откровение 17, 12 до 14. И 10 рогови што ги виде, тоа се 10 царви кои уште не зацаруваа. И да, и во наше време, не знам, јас не можам да кажам потврдно, а, меѓутоа сметам дека се уште не се зацарувани, но ќе ја прима царската власт од зверот за еден час колко и да е тоа еден час, не навлегувам, тоа е кратко. 15 стих, овие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Истомисленици, бунтовници, оние кои што се воздигаат против Господа, каиновци, како сакате да кажете ги. Оние кои што го мразат моралот, го мразат Господа, го отфрлаат Бога. Истомисленици, на другата страна мала група, тие истомисленици, ќе војуваат против јагнето, значи семето, еве од старт беше најавено дека семето ќе му ја смачка глава, ќе ја смачка главата на змијата. И еве го крајот. Овие истомисленици, овие 10 царови, нов светски поредок, ќе војува против јагнето, но јагнето ќе ги победи. Зошто тој е господар над господарите и цар над царевите. А со него се повиканите, избраните и верните. Нека Господ и помогне да бидеме во оваа група. Исходот е многу јасен. Само прашање каде ние ќе се најдеме. Нека му е слава на Господа. Амин.